amashuri bagaheza mu bice bitandukanye byaba iby'ubutunzi reka iby'imibano ibya politike canke n'ibindi amarisansi atandukanye ku mwaka ku mwaka bamasoka ari benshi ikibazo rero dufite uno munsi mbega urashaka kuronka diplome mu byo ukunda nka cyane cyane nko kuririmba ukaronka diplome ya lisansi cyangwa doktora mu minsi izoza mbega ko tuzi ko muri kino gihe leta yashoboye gushyira mu muziki muri ecole fondamentale ibyo yoba yabigize kugira ngo ishoboye gushika kuki nicyo gituma rero mubona yuko muri kino gihe tuza kugerageza guca ijya n'ino ibyerekeye umuziki n'ishuri aho tuza kuronka akaryo gakomeye kanini ko gukubitira ahantu bita isonga ni hirya y'umujyi wa gitega aho umutama twaha Monsignor Justin baransanikiye yashoboye gushiraho ishuri ry'umuzika aho yafashe abanyeshuri basanzwe bahejeje LP rwa barize kwigisha akabigisha umuziki uwo muziki rero ugacurahiriza impamyabushobozi izo mpamyabushobozi bakanazikoresha kubera aho kuri iryo shuri asanzwe afise ishuri ritoyi icyo bita ecole primaire hamwe n'igice cya mbere cy'ishuri rikuru icyo bita eh, college babana rero biga mu w'indwi mu w'umunani barashobora kwiga mu ncamake mbanje gukengurukira ubushikiranganji bugwaruka indino n'imico kama bwaduhaye uburenganzira bwo kugurura ishure bigakora byisunze amategeko ubugira kabiri ndashimiye ubushikiranganzi bw'indero ni ukuvuga ubushikiranganzi bw'amashuri n'inyigisho ngo umuziki mu mwaka umwe ushaka kumenya ingene bawusoma n'ingene bawandika nka kujya umuntu avuka akiga kuvuga akiri umwana mugabo yakaca mu ishuri kumenya kwandika ibyo avuga akamenya no gusoma ibyo avuga no mu muziki bigenda gutyo hari abazi kuvuza imiziki batazi kuyisoma ku gipapuro batazi kuyandika ama muri icyo gihe rero cyabona akaryo ko gushimira abari mu bushikiranganji bw'indero hamwe n'abari mu bushikiranganji bw'imico kama baje kumushigikira 43 eh, On a bazibaza nongera cyane cyane mushaka kwandikira ama SMS kugira nawe nyene aronke aha On telefonera mukanye bishobotse eh, kuri 76 511 621 76 511 621 SMS ubutumwa mu busanzwe canke kuri WhatsApp 76 209 140 209 140 76 209 140 kuri whatsapp hanyuma sms ni sebutansi ikibazo cyose mubaza turaca tugifata tucandika ahantu hama nawe have atwakura acishure umwanya uwo ari wo wose tudatebye rero twaciye turonka akajya kuko umubaza ibibazo hanyuma ku byerekeye ibyo kubona aba barabifitiye ubumenyi n'ubushobozi ubushikiranganji nabwo bw'indero bw'amashure twagira tububwire tuti mwakoze cyane kurungika abaza kubarahabira hanyuma baze bababwira ati twabonye ibi turashimiye cyane ubushikiranganji bw’amashuri bufise uwo mugambi wo gukomeza icyo kigo cy'umuziki mu mashure naho butari bufise abigisha ubu baratanguye kuboneka turabateye intege rero ni uko isoko iriho ahanyene mu burundi huguruwe ishuri shingiro barakeneye abigisha kandi ndabizi tuzosohora leta ntizoreka kubaraba ntizoreka kubakoresha kuko irose noneho abanonosoye ubwo bumenyi icya kabiri no ku bamizisiye bandi basanzwe mu ma orchestre bashobora gukereya akazi katuma nabo nyine bashobora ku naho batogeza kwigisha bakaronka ubundi buhinga bubatuma bashobora ego hariyo ikigwa twita entrepreneuria musical muri uyu mwaka wa mbere bize entrepreneuria musical iraba cyane cyane kuco twita le métier de la musique ni kwitangurira ibikorwa wenyine utanguye kubw'ubu bumenyi ukuye muri iri shuri mu mwaka wa kabiri bazokwiga industry musicale ni ukuvuga ibyo guhingura indirimbo ukabishyira mu budandazwa muri marketing bikajya ku isi yose kujya tuzi abandi basani bakomakomeye murumvise rero ingene byageze ngaho isonga igitega aho hari abanyeshuri baronse impema bushobozi ushobora kuronka lisansi mu byerekeye imiziki cyangwa doctor ibibazo rero ni byinshi eka imbere ko mutama atwakura kuri eh, mu mwanya nagomba kumenya mbe inyuma y'izo nyigisho umuntu arashobora kubandanya na lisanse ati ndabateye intege abajije ko umuntu yoronka lisansi mu kanya mutamagira aza kucishura mukigumize hafi ico mm. kibazo ati mwaramutse ndi Museveni musigati ndashimye cyane uwo Monseigneur nagira mubaze uwo ushaka kwiga umuziki iyo bigenza gute ko twe tuba kure uje muri iyo shure yatanguje umwaka w'ishuri utangura ryari donc ane academique itangura ryari ati ngo bisabike kugira ngo umuntu aje kwiga umva ivyo nivyo bibazo tumaze kuronka muri kano kanya ku byerekeye SMS tugende muri WhatsApp naho turabe ko hariho abatwandikiye mu rumengo ni benshi sinzi ko aza kuronka kajyo eh, kuvyishura byose ngo abimare kino kiganiro kitarahera ati mwaramutse nitwa Osaka iryo shuri kugira umuntu agigemwo hasabwe ikimwishisana cyagira eh, umuntu afise niveau d'étude licence ahera muhe mu ubusanzwe afite nivo lisansi ahera mu wa ah, ubu ni wa wundi ngira yayirungitse kabiri hmm. uwundi ati none iyo uburundi bwacu umuntu ayikeneye iyo sinzi rero ko monsenyeri jisite barasanikiye amaze kutwakura reka turindire iyo ndirimbo twayumvirije twumvirize iyindi ntabwo turaronga indaro mhm. eh, urabona twaratangiye kugira kumbure twereke leta twereke n'abandi bashobora gushyigikira iyo migambi mm. babone ko turiyo ko dushobora gukora mm. mu gihe indaro itaraboneka abava kure baritangira amazu ngaha hanyuma aratanga amafaranga mm. ku gice kimwe kimwe aratanga ibihumbi mirongo itandatu mhm. mu mezi angahe umwaka wose kuva mu icyenda gusa mu kwa gatandatu ariha ayo mafaranga yose yonyine ni make ariko abandi bavuga ko ari menshi mhm. ariko ndazi eh, amashuri kaminuza apize ngaho kandi igihumbi amajana mm. twarateguye iyindi twita cycle preparatoire de musique yakira abavuye mu bicumi kuko ibyo byigwa bya insiti bishobora birahanitse hanyuma hari abandi batoya bafise iyo nivo nibaza ko john yobafasha ngaho ku isanganiro D6 abahejeje humanité iyo ni diplome ya humanité arashobora kuza ni kuvuga yuko umuntu wese afite diplome ya ya imanite ashobora kuja ah, muri iryo shuri institut de musicologie de Gitega hanyuma ati hariho ikindi kintu ariko arategura sho kujamwo abahejeje mu icumbi kubera ko ivyigwa bisanzwe bihanitse kiriho kiriho kirimwo bakeya baje uno mwaka baratanguye mm. hama nabo nibaheza bazoca baronka uruhe rupapuro biga imyaka itatu bagatayakwiza iyo bari gukwiza ya imanite bagaca binjira muri insiti nabo ah, ni ukuvuga kugira ngo baronke lisansi bacibuga imyaka itanu yeee neza cyane itandatu itandatu ati christian eh, niboje kwiza humanite ni itatu ya mu gutanguza intangamara ya kino kiganiro eh, igihugu cyaratanguje icyo bita ecole fondamentale bagashiramwo eh, kwiga umuziki mbega mwebwe musanzwe mwigisha umuziki ku rwego rwo hejuru rwa lisansi ibi bya ecole fondamentale kwiga ku muziki mwo bivuga kwiki ni byiza cyane twarabashimiye rwose porogaramu zose zabo twarazibonye kandi turafite na ecole fondamentale hano dukoreshamo aba banyeshuri bacu bakoreshamo turiteguye kubashyigikira ntibifuza yuko tubaterera tuzobikora intererano intererano yanyu yoba ku gihugu iya mbere ni uko tubaformera abigisha benshi bashoboka iya kabiri nayo bahejeje ngaha wumvise yuko bakoze igitabo gishobora gufasha mu mashuri uvuga uti rero aba abo bigisha bakeneye inyigisho kugira ngo bashobore kubyigisha neza bigumana akanovera porogaramu ni nziza zikoze neza turakeneye cyane ubuziranganzi mhm. eh, ari uwabajije twari twibagiye ngo iyo ndirimbo ubundi bwacu boyikura he ah, ngira ngo bizoca mu zindi nzira bazobimenyeshwa hanyuma mhm. eh, tuzobabwira nayo ubundi iriho irateguwe neza cyane kandi bazoyishima ego akajambo ka nyuma mwoshikiriza mutama Monsenyeri Justin baransanikiye mubona tutabaje nk'ikibazo nakahe nukumba ugwaruka benshi bareke gukengera umuziki nibaze bawige kutyo bazoba bashobora kugira igihagararo no muri East Africa n'ahandi mu bindi bihugu bose bazoja bafite ubumenyi bukwiye bwo gukora no kwitunga ego cyane mutama monsenyeri jisite baransanikiye eh, sinzi eh, mu nzwiza tuzovuga ku byerekeye rekivala eh, ya dogitori icyo bita be bakita gute konservatoire ni igiki mwumva tuzobaza uwo tuzoganira icyo kiganiro base imbere y'uko turangiza icyo mwo mubaza hmm, urumva yuko wewe azoba ashize ku yindi ntambwe inyuma ya lisansi haza dogitora bikumvikana n'abantu bakumviriza abantu bakaryoherwa mbega kugira ngo ushobore kujya muri studio baguhinyanyurire izo ndirimbo zose uh, byarakoroheye cyane byagenze gute wararonse umuntu ashobora gufasha wapi biragoye mu muziki nta mwanya bavuga akagumye baguma ko n'ayandi ho vurema mu muziki ntituraronka umuntu adushyigikira ntituraronka umuntu adufasha turikoca so umuntu yavuga ashaka kugufasha ubu navuga igitega mu gusi yomba ubu ngahe bujumbura washaka kugufasha mba mu ngaho mu kinama na cyane cyane uwashaka kugufasha shika ngaho ku isanganiro akabaza john vrema byoshoboka bikanyaruka ukuntu iyo ntora nta nimero zawe wotanga kugira ngo abantu bakurondere byoroshye eh, nomero ndakunze kuzitanga ni limitere nakoresha sosantefu za karangisisi turuwa sa sosantefu obama story nibaza ko abantu bahariya imuyinga ah, bamaze kukumva eh, baramaze kunyumva benshi baranzi ku by'umuziki nyine no ku by'akazi obama story uba usanzwe ukora iki muri kazi yo nkora hano muri bujumbura hamwe nkora ikazi zitandukanye ubukoneseri yindi nkaba nkora ikazi yo kudandaza amazi cyane muri yitwa nakupenda ya gatanu yitwa birababaza ya gatandatu niyo yitwa iterambere mugabo yitwa iterambere nzoyisubiramwo ndehinyanyure neza ego birumvikana yuko uriko uratera imbere cyane kandi nibaza ko abanyamuyinga bariko barakumva muri kino kiganiro nk'umuntu yoba yifuza kugufasha cyane cyane hari abantu bavuga ati eh, imvuki sivyo abanyamuyinga bashaka gufasha eka n'abandi bantu bo mu gihugu cyangwa abo hanze y'igihugu bashaka gufasha cya siporo na kiruture nkaba ningiye mu mwaka ugira gatatu okay biraboneka yuko muri aba ugwaruka kandi muri ko murasana abateye imbere cyane uh, nibihe bikorwa byanyu muri ko murakora kino gihe uh, mu muziki ah, muri kino gihe turiko turakora ibikorwa byiza cyane byo kwerekana yuko uburundi bufite agaciro dushobora kubwubaka twebwe nyene twebwe nyene ata abandi bo hanze baje tukakundisha ugwaruka uburundi nivyo rero turiko turakora tukora indirimbo zahayagiza uburundi twerekana yuko natwe dufite uruhara yuko gukundisha abantu igihugu natwe twe uruhara rwo kubaka uburundi bwacu ibyo turiko turakora ah, kandi ni mw'iyo ntumbero turiko turategura ah, na spectacle concert yo kwerekana ibikorwa byacu aho turabishikana ah, bizoba le 26 iyo samedi le 26 bizoba itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa gatatu mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri campus kiriri amasahani guhera saa cenda gushika saa kumi n'imwe aho rero kwinjira ziba ari ku buntu canke ziba ari ku madorari kwinjira nzoba ari ku buntu mugabo n'ahari ubuntu ubuntu n’amadorari akomeye cyane kuko ubuntu bwerekana agaciro k'umuntu kuzoba ari ukwerekana agaciro k'ibintu turi ko turakora kugira bibone abantu be abantu bose ni ukuvuga ni ku buntu mugabo kameme n'ahari ku buntu urumva Eh, ni ibintu bifite agaciro kanini uvuga ati umuntu wese afite agaciro muramutumiye kugira ngo uh, centre spirituel emmaus do kiriri y'abapatiri b'abajesuite uca winjira muri campus kiriri kuva muri centre ville uh, ushikayo ku mafaranga katres amajana ane ufata bisi ugaca bagushikano ni direct ikindi kintu cya nyuma mumaze guhinyanyura indirimbo zingana gute muri kino gihe turamaze gukora indirimbo zishika zine reka twumvirize kano karirimbo burundi buhire hanyuma uh, gaheze icyo twumviriza uwundi muririmbyi nawe afise ibyo ushaka kutuganiriza na cyane cyane bijyanye n'ubuzima bwiwe bw'umuziki twagiye ubundi muririmbyi rero twakiriye uh, muri kino cy'indirimbo zitanu akaba rero uh, ari umuririmbyi navuga ko nawe agiye mu muziki atavyorosha Eh, reka tumuhe kano kanyu atwidondore ah, hanyuma ngira araza kutugirira n'akantu bita akapera eh, aturirimbire n'ijwi ryiwe twumvirize uko asanzwe aririmba ariko eh, mbere yaho reka tumuhe kano kajyo ah, turamutse atubwire ah, amazina yiwe hanyuma ndetse yongera atubwire byinshi Uh, ibyo amaze kurangura cyangwa ibyo yimirije kurangura mu minsi ikurikira ego jewe nitwa nimbona gaston nkaba ndi umuririmbiramana eh, turatazira imana nkaba ndi muri korale yitwa korale ruwele eternel iri muri paruwasi turi mu rwanda gido maria confortune kamenge ego hama muri no minsi eh, kubera yuko eh, dusanzwe tuvuye mu bihe navuga ntibigoye sinzi nuko turabivamwo ariko duheruka ko kera mu gisagara cya bujumbura aho tubona abantu bashobora bagakura bagatwenga twebwe rero twariyumviriye eh, ko ku munsi wa mungu itariki mirongo ibiri n'indwi tuba turiko tura eh, turaserebura tuninahaza intsinzi ya yezu kirisitu na pasika twavuze ati mbega ntitwotegura natwebwe eh, ikintu aho abantu boza bagahurira bagasubira bakaryoherwa bavuga ko dusubire kuryohererwa ubuzima ngaha mu gisagara iwacu turategura icyo twise special soirée de joie ni ukuvuga umugoroba wa kanyamuneza Eh, uzoba kuwa mungu itariki zitatu